mwiriwe canke mwaramutse bivana naho mudukurikirana muherereye reka ndabahe nikaze bakunzi mwese baradio isanganiro mu kiganiro umuyange kibayagira ibijanye n'uburimyi n'ubworozi umuyange uno munsi tuza kugaruka ku nyigisho zahawe abarongoye abandi ku byerekeye imigambi yo kugwanya inkukura no kugwiza umwimbu bafatiye aho igiterwa kimwe kimwe gikunda izo nyigisho zikaba zahuza abarongoye abandi mu ntara zitanu arizo mwaro karusi ruyigi gitegana na cankuzo izo nyigisho zari zatunganijwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bafatikanye n'inama nkuru y'umutekano hano mu gihugu medar niyo nkuru rero akaba ari jena batunganirije umuyange w'uno munsi nk'abasubiye kubaha ikaze isanganiro isanganiro iradiyiduhuza mu gutangura kino kiganiro buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona amenyesha ko bahimirije abanyagihugu gukingira isindimwa ngo naho bitaboroheye arongera agaha abari bitavye bose izo nyigisho Venamani Rambona ni buramatari w'intara ya Gitega twahimirije abanyagihugu yuko eh, mu matongo yabo barima bibutse kubanza guca imikobeko hariho ababikoze ariko uko muzi yuko bigoye yuko benshi bashobora babyumva ariho nawe usanga byaragoranye uwo mugambi rero turabona yuko ni umugambi mwiza ariko utoroshe gushyira mu ngiro na gato kuko kubera dusanga hariho abenegihugu naho nyine kubera dusanzwe dukorana cyane n'ubuyobozi bujejwe ubumenyi n'ubworozi mu ntara turagerageza guhimiriza abenegihugu kugira ngo bijukire cyane cyane ibikorwa turabona ariko yuko hariho ikibazo mu bijyanye no kugwiza umwimbu kuko biragaragara yuko by'ukuri abenegihugu bato bato ku mitumba batakurikiranwa nk'uko byari eh, bitegekanijwe aha turabona yuko none mu ntara ya Gitega turabahaye ikaze tubamenyesha yuko intara yose itekanye amakomune yose uko ari cumi n'imwe aratekanye turi mu mahoro n'umutekano abenegihugu babanye neza atawambye atawangura namwe rero mwisange mwumve ko muri ahantu hatekanye umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya imigambi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi amenyesha yuko icatumye batunganya izo nyigisho ngo ari uko abarundi bafite ingorane zo kuronka imfungurwa zikwiye kubera isi yacu yatitutse ndabemeye Gerarudo numuyobozi mukuru ajejwe gutunganya imigambi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi twagice turaraba dusanga abanyagihugu b'abarundi barafise ikibazo cyo gufungura barafise ikibazo kijanye no kuronka ibyo bafungura ingwara zifateye gufungura nabi hama duca dusanga ibyo bituruka ko isi yacu yatitutse bivuye ko hari inkukura nyinshi turabye rero imitwe mu kirundi bavuga bati imitwe imiti ikora ikoranye nicyo gituma twavuze tuti reka dukoranye abajejwe intwaro dukoranye abajeje umutekano dukoranye abahinga mu by'uburinzi n'ubworozi guhera ku rwego rw’intwara gushika ku rwego rw'ikomini turabe tubahimirize kugira ngo ubwa mbere rwanye inkukura twoye gutakaza uburyohe bw'isi yacu kuko twagwa n'inkukura hanyuma icya kabiri tugwize umwimbu kugira ngo abarundi bafungure bikwiye hanyuma n'ubutunzi bw'igihugu bwiyongere intumbero y'inyamukuru ni uko dukeneye ko umutekano w'igihugu uba umutekano ukwiye na cyane cyane ufatiye ku mutekano wo mu nda mu nama nkuru y'umutekano bafashije ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi gutunganya izo nyigisho ngo nta mutekano atatera mbere ngo mbere nta niterambere ryoshoboka atamutekano hari ngo umutekano nawo ukaba utangurira mu nda ngo kuko hajyamo inzigo hakavyuka inzara iyo nzara nayo ikaba iri mu bitera umutekano muke miburo Emmanuel turabye n'ibiharuro dufise ari hano iwacu mu burundi cyangwa mu bindi bihugu bikenye ibihungabanya umutekano ahanini byamuka ku bijyanye n'imibereho n'ubutunzi bitaba byifashe neza ibiharuro nabyo byerekana ko abenegihugu barenga mirongo icyenda ku ijana mu burundi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi icyo twifuza uno munsi ni uko abajejwe umutekano abajejwe intwaro abo mu mushikiranganji wo kubungabunga ibidukikije avuye mu mashyirahamwe ategamiye leta twova hano dutegereye neza ko imigambi wo gukingira isi be n'uwo kugwiza umwimbu w'uburimyi n'ubworozi ari imigambi ya leta kandi iri mu yashizwe imbere y'indi ishyirwa mu ngiro ryayo naryo rikaba ritaraba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gusa riraba twese abarundi bose kuva ku muto kugeza ku uhambaye ivyo nitwavyumva uko kandi tukabikora uko nta nkeka ihangiro ryo gukingira isi no kugwiza umwimbu tuzobishikira maze abarundi bakire inzara kurya nabi n'ubukene umuhanuzi mukuru mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ngo uburimyi ngo uburimyi n'ubworozi nikirumara mu gihugu cacu narijya butunza abarundi barenga ibice mirongo 90 kwijana ngo ni naco gituma bashimikiye kuri izo nyigisho Severin Bagorikunda ni umunyamabanga mukuru ajejwe by'uburimyi n'ubworozi muri ubwo bushikiranganji nta numwe ayobewe ko uburimyi n'ubworozi ari kirumara hano mu gihugu cyacu ibice birenga mirongo icyenda ku ijana nta handi bizeye uburaro n'uburamuko atari mu burimyi n'ubworozi ubutunzi bw'igihugu cyacu ahanini buva muri icyo gisata mu gihe abarimyi borozi benshi usanga babandanya bari mu ko bashaka bakibagira igikorwa gihambaye cyo kurwanya inkokora abandi nabo usanga badakingira bikwiye imirima yabo n'imisozi ihanamye maze nk'ukura ikabandanya ibitwara uko yishakiye ibyo rero byose bituma imirima itari mike itwagwa maze abarimyi bari bizigiye gusomera baca usanga bararumanze kuko ka kanovera gaca gatembaranwa n’umupfu bwa buryohe bw'isi ndimwa bukaba bugiye si iby'imbeshere nk'akarorero muri iyi minsi mu ntara nka zose ku rugero rutandukanye imirima yaratwawe ubwo nabwo rukaba ari uruhombo runini ku gihugu n'umurimo mu ntumbero yo gushyira mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya inkukura abafundi b'indimo bo bama hafi y'abarimyi barahawe inyigisho kugira baronke ubumenyi bukwiye maze bashobore gufasha abarimyi kurwanya inkukura mu mirima yabo no ku misozi ihanamye ndetse batange n'akarorero iwabo ariko ibyo ntibikwiye twasanze ko n'amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose reka n'abandi bakorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi ko nabo nyine ari ngombwa ko boronswa izo nyigisho mbere tukazongera ko n'izijanye no kugwiza umwimbu dufatiye ku ntara igiterwa gikundamo ubwo buryo bwo kurima twasanze bwofasha kongerereza umwimbu mu gihugu cyacu gutyo ibi biterwa bikunda aha abarimyi bagahimirizwa kubirima iyi ntara itaronse uyu mwimbu igashobora kuwuronderera ahandi umuyange murimye mworozi tuyagire kiganiro numuyange uno munsi tukaba turiko tugaruka ku nyigisho zahawe abarongo abandi kuvyerekeye imigambi yo kugwanya inkukura no kugwiza umwimbu bafatiye aho igitegwa kimwe kimwe gikunda izo nyigisho zikaba zariko zihuza abarongo abandi mu ntara zitanu arizo gitega mwaro karusi ruigi na cankuzo izo nyigisho zikaba zari zatunganijwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bufatikanije n'inama nkuru y'umutekano hano mu gihugu na karutimana Efrazi mustantebe wa komine buhiga mu ntara ya karusi ngo bagiye kugira urunani rw'intamenwa kugira bigishe uwo wese vyega mu kugwanya inkukura maze ngo bagwize umwimbu mu nama tuvuyemo batwiye kugwanya inkukura turavye eh, ingaruka mbi zo kutagwanya inkukura tugiye kugira urunani dukoranye n'abagronome n'abaveterinere eka ubuzi bukorera muri komine tuje ku mitumba kwigisha abanyagihugu duhere kw'izo ngaruka mbi hama tubahimirize kugira bashobore kwimba imikobeko batera ibyatsi ku mikobeko hejuru kugira iyo mikobeko ntisibe abatanguye kubyumva ubwa mbere muri komine ya buhiga ni umusitanteri hanyuma ubwa mbere twe twatarose inyigisho tukagenda kugirisha amanama noneho iminsi yose ku munsi wa mbere twama turi kumwe n'abajejwe ubwo buzi goronome veterinere abajejwe iby'amashamba mu nama minsi yose ku wa mbere n'abafundi b'indimo twama turi kumwe hama tugapanga tuzohera tugira urutonde w'ibikorwa ingene tuzoca ku mitumba kugira dusubire twari twarabitanguye kubera izo nama zari zimaze kuba mu ntara barazitugirishije abajejwe uburimyi n'ubworozi tukabigisha kandi kuzogira eh, amatuta y'ibiti ku mutumba ku mutumba kugira turwanye ya nkukura ducana ya mikobeko dutera n'ibiti muri mu bacecwe intwaro mbe uburyo muzobukura he muzo kwingunganya gute kugira mushikire umunyagihugu kumbure na wene ace iyo mikobeko kugira kurwanye inkukura mu bisanzwe uburyo mu ntwaro ntabwo dufise bushobora gukora ibyo bikorwa mugabo turabikora mu bikorwa rusange noneho hariho umunsi wa kabiri twashizeho usanzwe uhariwe gukingira ibidukikije ibikorwa rusange murabona yuko bizotuma by'ukuri inkukura muri komine murongo ya buhiga bigabanuka tumaze kubyumvisha abene gihugu tukabereka izo ngaruka mbi tuzogerageza mu bisanzwe hasanzwe hariho amashyirahamwe za prodefi zikorera ku mitumba ya kanyange na kageri aho zimaze kwimba imikobeko mugaho hoho kubera bari basanzwe babaha agashiruka bute ariko tube tuzogerageza tubereke ingaruka nziza ku mitumba yabo ko bokingira ibidukikije mu bisanzwe twabigishije ingaruka nziza zo gukingira ibidukikije tuzobimvumvisha buke buke tubigire nk'itegeko burya amategeko uko ava hejuru ntibazosubira kuvuga ati murabacinyitse kuko ibintu byose biva mu nyigisho mu isanduku tuzoba twabigishije twaberetse ingaruka nziza zo gukingira ibidukikije iwabo tubereka n'impanuka iyo umuntu adakingiye ibidukikije tuzogerageza uko bashoboye kubyumva duhereye ku ba chef de zone ku bajejwe intwaro ku mitumba bagiye batanu hama dushike no hasi kumwe n'igihugu muto muto baza barabyumva buke uruhara rw'imvukira za komine buhiga ntintangire kuko bamwe abari hafi tuzobagirisha amanama hanyuma n'imvukira ziri mu zindi ntara nk'ibujumbura tubasangeyo tubumvishe ko bategerezwa gukingira ibidukikije mu matungo iwabo n'abene wabo basigaye ku mitumba iwabo hanyuma akamo batera nobatera nuko nabo nyene bodufasha izo mvukira nk'incabwenge za komine buhiga noneho hariho n'ishirahamwe rezo de mille risanzwe rikorerayo ritwarwa n'imvukira mu bisanzwe ya komine uhiga yarabitanguye mu kubaka n'amahangare no mu gutera guca imikobeko aho iyo mirima isanzwe iri bagatera ko n'ibyatsi rero noteri akamo imvukira za komine buhiga zose ko zodufasha guhimiriza abenegihugu nk'icyabwenge zizi ingaruka nziza zo gukingira ibidukikije hanyuma tugiye ku mitumba baturuka ko tuzobatumira tuze turajyana gushikana izo nyigisho ku mitumba ku mituma. ndayisenga Prosper umufundi w'indimo muri komine Jansoro ngo ntibakorana neza n'abajejwe intwaro umugambi wo kwigisha abanyagihugu ntuzobagora ngo kuko bose bazobona ko hari ku neza yabo turavye ingene muri uyu mugambi wo kurwanya inkukura mu gihe twaba turiko dukorana n'abajeje intwaro turabona yuko byongera akamaro gakwiye gashimishije kuko byatuma ibikorwa abanyagihugu babyitaba nk'uko byategerezwa kuko twebwe icyo tugejwe tugejwe ubuhinga kwigisha umugabo abajejwe intwara nabo barumvirwa gusumbya twebwe ko twebwe ubwo buhinga dukoresha bwo kwigisha ubuhinga bidajyanye n'uko hoba harimo abajejwe intwara bashobora kudushyigikira tubona yuko atashoboshoboka byogenda bigoyagoya ntibyogenda neza ngo tubyifuza muri zino nyigisho mwari kumwe n'abajejwe umutekano bobo bafise uruhare uruhe kubafasha mu rwe mukorera kuri tera uruhare rw'abajejwe umutekano nabo nyene iterambere barabona yuko mu gihe ritori rishigikiwe n'umutekano ritoshoboka yego turiko turara mu bijyanye n'ibyo byo kurwanya gukingira isi nkukura turabona yuko abo bagerwe umutekano byoshika bagafasha kugira ngo administration iriko irakora bakabona abanyagihugu babonye administration ihari bakabona abajejwe umutekano ariho bari bakabona dukoze twunze urumwe twunze ubucuti tukaba bakabona harimo ibyo bita sineriji y'izo nzego zose zikaba ziri kumwe abanyagihugu babona bati iki gikorwa ni igikorwa mu byerekeye kugwanya inkukura ekarana tubwira n'ibiti bimwe bimwe bikwiye gutegwa mu mirima kugira isano ry'uburimyi n'ubworozi ribe ntangere twebwe icyo dukora ukigira inkukura ni uko duhimiriza yuko abarimyi boroza bafise ibitungwa ari binini cyangwa bitonya batera ubwatsi bw'ibitungwa na bijya biti nyine ibitungwa bishobora kujya gufungura gitanga umwimbu bikwiriye ni giki musaba abarongoye uburimyi n'ubworozi ni giki mumva mubasaba kugira izo ngorane zose zirangire aho mwe muherereye ku barongoye ku rwego rwo hejuru bo bagejwe kandi aribo bafise na bije ni uko bije yoba desantararize kuko idatanguriye ngo ishikire ujya mu mworozi ngo imushikire ubwo buryo buboneke bumufashe ha ku rwego rwo hasi rwo ku ikomine rwo ku mitumba hasi bonyine ntibishobora gutera imbere urumva umuyobozi mworozi yikora ku buryo bwiwe kandi nawe atabwo afise mu yandi majambo novuga yuko mu gisata cy’ubworozi bogerageza bakaraba bati bo hariya ku rwego rwo kwa komine harakenewe ibi bintu nyamukuru byihutirwa kugira ngo abafundi bo ku rwego rwa komine cyangwa urwego no ku mitumba babone yuko hariho igikorwa hego kirakorwa kugira ngo ubwo bworozi butere imbere ndabemeye Gerarudo umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya imigambi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ngo uburyo bwo gutunganya iyo migambi ntibuzobura ngo kuko ishaka n'iryaba ku murundi uwo ari we wese atakitazoshoboka uburyo ntibubudza kuko icyo umutima ushaka igitugu gisumba umusoso leta y'u Burundi yaravuze ko igisata cy'ubuhinzi n'ubworozi ari igisata kiri mu bisata bya nkenerwa bya ngombwa bizoronka uburyo rero abafaransa nibo bayamaze bati vuruwari se puvuwari nitwashiramo ishaka uburyo buzoboneka mbega ndakubaza mwebwe umurundi yumva ko akunda igihugu wamubwira ati zana uterera amafaranga igihumbi uwo mugambi tuwushire mu ngiro twoye kuzoza turasega ntayo umutanga ko dufise abene gihugu turafise uburyo hariho amashyirahamwe amwe amwe afasha mu migambi imwe na cyane cyane mu bijyanye no gukingira isi ndimwa ibyo rero turi ko turakorera hamwe kugira ngo turonke intumbero imwe nayo ubundi tuhahora umugambi umwe wasanga uzanye ibyo kurya ubundi ukazana ugatanga amafaranga ugaca usanga umutumba utari k'uwo mugambi bagaca bareka gukora kuko wasanga abandi baca bavuga bati bajya barafise agashashuro abandi bararonka ibifungurwa natwe ntitwabikora ku buntu ubu twabihagaritse kugira ngo duce dushira ingufu hamwe tugendere mu mugambi umwe amahera yo bahora bakoresha harimo ayo tuzokoresha twaramaze kukivugana mu kurondera imbuto z'ibiti bibana n’indimu hakaba n'ayo tuzokoresha mu gusuzuma icyo bita mu gifaransa suve ishyirwa mu ngiro ry'iyi migambi ababinonosoye manyange hermenegilde n’umuyobozi umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya gitega ngo igikorwa cyo kugwanya inkukura bari bagitanguye kuva kera ngo naho abanyagihugu bo muri iyo ntara babikora bakwega amaguru ngo ariko inyuma y'izo nyigisho arizera ko bazohinduka icyo gikorwa tusa n'abari bagitanguye na cyane cyane muri ntara yacu ya gitega mugabo tukabona yuko abenegihugu bacu abarimyi bacu bakwega amaguru izi nyigisho rero bashoboye kudukabura 돌아봤나? kuri ubu icyo twoshobora kogera ko kugira ngo dushobore gutera intambwe gusumba aho twari tubigejeje ubu rero tukaba tugiye ku kivi e, mu byo twapfunditse rero nyamukuru nuko nk'uko tumaze kubibona yuko hariho abenegihugu bakwega amaguru na cyane cyane kuri umugambi wo gukingira isi ndimwa nuko uko dupfunditse yuko ari igikorwa cya twese atari n'umwe avuyemwo kandi yuko mu nda harara inzara hakazinduka inzira imizigo cyane cyane nuko twakoranye n'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ibitari bimenyerewe cyane mu bikorwa bene ibi by'uburimyi kuko hari inzara mu bene igihugu umutekano urahungabana mugabo umwimbi wiyongereye ukaba mwinshi abajejwe umutekano baroroherwa kuko umutekano uca usasagara ubu rero twavyiyemeje kandi turapfunditse yuko ibi bikorwa byo kingira isi ndimwa ari itegeko buri mwene gihugu wese ari ngombwa yuko umugambi awumva kugira ngo dushobore kongereza umwimbu muri iyi yacu ya gitega eka no mu gihugu cyacu cyose ni icizere rero dutahanye tukizera yuko ibibazo bijyanye no gukingira isindimwa bisa n'ibizoba bigiye kugabanuka kubera yuko ko twari tuhari turi imice itatu ni ukuvuga abajejwe ubuhinga mu burimyi n'ubworozi abajeje intwaro n'abajejwe umutekano ko twari kumwe twize yuko kigiye gufata umurongo bimwe bishimishije mbeko ubu mwatanguye urunani n'abajeje umutekano kumbura abanyagihugu ntibazoca batinya ati hazocazamwo nk'akantu k'inguvu kugira babimenyeshwe oya nta kibazo bizotera kubera ku kuja hamwe kw'abajeje intwaro ubuhinga mu vy'uburimyi n'umutekano kuko abenegihugu bari bamenyereye izo komite zijeje umutekano sinshasha nshasha si bashasha na twege twari tumenyeranye vyumvikana gusa bazoheza babone yuko ari ikintu gihambaye ico gikorwa kubera bazabona yuko izo nguvu z'iyo mice ko itatu zigiye hamwe ni na kimwe kituremesha bazoheza nabonye bacabona yuko icyo gikorwa cyo gukinga isindemwa ko cahagarukiwe koko bagaca bacitaba ku bwinshi gusumba uko bahora ni ikihe gice c'iyi ntara yanyu cari kigeramiwe n'izo nkukura aha igitega ntitwovuga ngo ni ikihe gice cyari kibangamiwe n'iyo nkukura twovuga yuko ari nk'intara yose ya gitega kubera ibiharuro abahinga badushikirije baratweretse yuko isi ndimwa y'intara ya gitega igeze ahatemana cyane cyane ku bijyanye no kugira ubujiginyure bw'isi mwe bita acidite mu gifaransa ku buryo tutayifumbiye tudashobora kwizera umwimbu ivyo navyo uko gutituka kw'iyo si ndimwa bikajana nuko ari isi idakingiwe bikwiye kanatsinda birabonekerana ku rugero rw'ifumbire dukoresha mu ntara ubu tugeze yaho ku gatasi n'impeshi hamwe no mu mwunga dukoresha amatoni arenga ibihumbi bitanu y'umwavu w'ikizungu ico ni ikimenyetso kidahenda kitwereka yuko amasi yacu yatitutse ubu rero tuvuga ko ari intara yose ifite ico kibazo c'isi yatitutse ari naco gituma ivyo bikorwa bijanye no gukingira isi turiko tubikorera mitumba yose igize intara ya Gitega nino ngaha ikiganiro umuyange kigarukiye tukaba twari ko tuyaga ku zahawa zahawe abarongoye abandi kuvyerekeye imigambi yo kugwanya inkukura no kugwiza umwimbu bafatiye aho igitegwa kimwe kimwe gikunda izo nyigisho zikaba zahuza abarongo abandi bo mu ntara